Die eerste brief aan die Thessalonicense 1 Thessalonicense hoofdstuk 1 Van Paulus, Sylvanus en Timotheus Aan die gemeente van die Thessalonicense, wat aan God die Vader en die Heere Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle. Ons dank God altijd vir julle allemaal, wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, en die geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers, ons weet dat God julle wat hy liefhet uitverkies het. Want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouens hoe ons by julle opgetree het en dit om julle ontwil. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en in Agaia. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en in Agaia verkondig. En oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self hoe hulle ons ontvang het en hoe hulle hulle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien. En dat julle sy seun wat hy uit die dood opgewek het, uit die hemel verwag. Jesus deur wie ons gered word van die oordeel wat kom.